อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุทังภะวันตังอภิวานิมิบุทังภะวันตังอภิวานิมิจาวาคาตุ Phạn câu ta thẩm mu Sa bà ta tu Phạn câu ta nam ta mi mu Dhammang namatami Dhammang namatami Supatwi pannu Bhagavatu Savaka Sanghu Supatwi pannu Thăng Nạp Ma Ha Mi Hành đặt đà ni bây tăng phận gâu tăng va cha ya a phiên ga di tung Ubba phang ga nam ma karan chi va buddha nu sati na yan cha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 สัมมาสัมพุทธัสสะตังภูปันนาภะงราวันตังปริยานุกิติสันโดอภุกโตยิปิปิโสปังกังวาอรหัง สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตาโลกุ สาธรรมสารติสตาเดวะสานังกุโทภะกวาทิหันละไมยังบุทธาปิติงกะโรมะเชหันตาวาลตานิคุณาทิโยโตโสตาปิญญาณอรุณาหิสัมมากัจจโต นาตังกมลัง วะทุโลวานนามหันตะมลานัง สิวสาสิเนนังบุตโธโยสัพปานินังสรนังเทวมุตมังปาธามานุสริทานังวันดามิตัง สิเวนะหังบุตรัสสะหัสสะมิดาโชวา บุตโตเมสามิกิจโลบุตโตดุขาสะทาตาจามิทาตาญจาหิทัสเมบุตตาสามิยาเดเมิสาริลันชิวิตันกิดังวันดันโตหังจริสานิบุตทัสเสวสุโบธิตัง นาทิเมสรนังอัญญาบุตรเมสรนังวลังเอเตนะสาสวัตเทนะวัดตุยังสาตุสาสเนบุพังเมวันละมาเนนายังคุณยังปัสสุตังิตาสัพเบยิอันตรายาเม มาเหตุนตัสติยาสา การเนนวัจจายวัจเจตสวาบุตรเอกกัมมัตตะตังเนยาบุตรโอปริภาณาสุเมธาสารเนธรรมยุคบุตรเนหันนักไม่ยังธรรมานุสตินยัง กะโรมะเสสวากาตุภะคะวะตาธัมโมสันเดติโกอาการิโก เอหิปัชิโกโอปันนาหิโก ปัจจตังเวติธัมโววิญโยนี อันดมยังธรรมาพิงกิติงกะโรมะเสตวาคาตาตานิคุณาโยงาวะเสนาเสโย โยมาคาปะคาปริยันติมิโมคาเปโดธรรมโมคุโลคาปะธนาธนาธาริธาริ วันดามหันตัมหลังวลตรรมเตังธรรมโมยยสัพปานินังสรนังเกวมุตตมังปาจติทานังวันดามิตังสิเลนะหังธรรมัสสะหัสสะมิดาโสวะธรรมโม เมสามิกิสโร ธรรมโมลุคาสคาตาจานิทาตาจาหิทัสเมธรรมัสหัมมิยาเดเมสาริรันชิกิตันติดัง วันนันโตหังจริสามิสังฆเสวติปันตังนาฏิเมสลรนังอัญญาธรรมโมเมสลรนังพลัง เอตินาสาจังวาตินาวัดตุยังสาตุสาสเนสัมมังเมวันมาเนนายังคุณยังปัสุตังมิทาสัพเมปิอันตรายาเมมาเฮสุตัสติยาสาการนิโยจจกโยติสวะธรรมนิคุณมัง ทมโมติปัสนาตุยตาสาระเตสัมพุทธโมอันดับไม่ยังสังขานุจติในยังกะรูมะเสมุปาติปาโนภะคะวะโสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโน คะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาปิทังจัตตาริปุริสานุภาญาตาปุริสาภุคลา เอตาปะกวาโตสาวกสังโฆอาหุโนโยปาหุโนโย ทักขิโนโย อันสริกรโยอานุตาลังคุณยาเอตังโลกัสสาติทันดมยังสังฆาทิกิติงกะโรมาเสงตาโรสุปฏิปฏิ โยทัพพิโตอริยปุคลาสัมภาเทโต สีลานิธรรมะปมาลาสยกายจิโตวันนามหังตักมริยานักนังสุสุตัง สังโฆโยนสัพปานินังสรนังเขวมุตมัง ตาติยานุสติทานังวันดามิตังสิเวนะหังสังฆาสาสังสาโสวะสังโฆเมสามิกิสโลสังโฆดุขัสสะขาตาจามิทาตาจาหิทัสเมสังฆาสังวิยาเดมิสาริลันทิกันยินัง วันนันโตหังกะเลสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทีเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวลัง เอเตนะสัจวัตเตนะวัตถุยังสาธุสาสเนสังฆเมวันนามเนนะยังคุณยังปัสสุตังอิทา สัพเพทิอันตรายาเมมาเฮสุตัสติยาสามปานิมัจจายมิเกตวาจามิเกปมาลปะกันญาจังโกปฏิปันนา गच्छामि अहं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि ตาติยัมปิบุทธังสระนังกัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสระนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามินาทิเมสรนังอัญญังบุตโตเมสรนังพลังเอเตนะสัจจวาเทนะ ตัวที่เมหนตุสัพนานาทีเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังพลัง เอเทนะสัจวาเทนาตัวที่เมหนตุสัพนานาทีเมสรนังอัญญารรมโคเมสรนังพลัง เอเทนะสัจวาเทนา ตัวสีเมหนตุสัพพนังบาหุเดวามนุษาจามังกาลานิอจินตยงอากังขามานอาโสทานางครูหิมังกลมุตมังอาเสวันนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนางบูชาจะบูชนิยานัง เอตัมมังกลมุตตมังปาติรูปันเดสวาโซจาปุเพสกตาปุญญตา อัตถสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกลมุตตมังยาสิปัญจามีนายโยจาสุสิสิโตสุภาสิตาจยาวาจา เอตัมมังกลมุตตมัง มาตาปิตุปัตตานังบุตตานารัตสังกโหอาณาคุลาจักรมมันตา เอตัมมังกลมุตตมังดานันจาธรรมาจริยาจายะตัตานันจะสังโหอาณาวัชานิกรรมานี เอตัมมังกาลมุตตมังอาลาติวิรติปะปังมัตสะปานาญาสัญญโมอัปปามาโดจะตัมเมสุ เอตัมมังกาลมุตตมังกาลาโวจานิวาโตจาสันตุติโรกตัญญุตากาเลนะธรรมะสะวันนางเอตัมมังกาลมุตตมัง ขันติจัตโสวจัสตานสัมมาดานังจดัสนังกาเลนะธรรมะชากัสสะเอตัมมังกัลมุตมมังตาโปจาพรหมจริยาจาอริยสัจจังยดัสนังนิปานาสัชิกินญาจาเอตัมมังกัลมุตมัง พุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยันสนกัปติอาโชกังวิริชังเทมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตานิสานิกัตวานาสัพพะธามปราสิตาสัพพะธาสุทิงกัสันติตันเตสังมังกลมุตตมันติ กาลานิยมัทธากุชเรนายันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจาจาคูุอุชุจาสุหุสุงจาสุวัจโจจาสนุกมาติมานิสันตุจาโกจาสุปาโลจาอาปาติโจจาสนุกุติสันตินตริโยจานิปาโกจา อัปปะกัปโภกุเลสุนานุกิโทนาจาพุตังสมาจาเลกินจีเยนะมินยูปะเลอุปวาด้ยยุงสุขีโนวาเคมิโนหุนตุสัพเพสัตตาภวันตุจิตตังเยเกจีปนาพุงตัตติตัทธาลาวะอนาวังวเสสัง ดิขาวาเยมหันตังวามัชฌิมาลัสการกุทุลังดิทาวาเยจะันดิทาเยจานุเรวสันติุนุเรหภูตังวาสัมปเวชิวา สัมเปสัตตาภมันตุพิตตังนาปาโลปาลังนิคุเปตานาติมันเยตาพินาคินังกินจี พยาญโลสานาปฏิคาสัญญา นัญญา มัญญาสาดุกมิชยามาตายาธานิยังปุตังอายุจาเอกตัตนมุลเคเอวัมปีสัพพุเตสุมานาสัมภาวะเยอปริมานัง เมตัญจาสัพโลกัสมิงมานาสัมภาวะเยอปริมานัง อุทังอันโตจาติวิยัญจาอาสัมปาทังอเวลังสัมปตังติทันจาลังนิชินโนวาชัยยาโนวายาวะตัสสามิกตามินโทเอตังสัตติงอธิเทยาพรหมเมตังมิหาลังอิกมหูดิทินจาอนุปากรรมาชีลังวาดัชเนนะสัมปันโน คาเมสุวนัยยาเคทางนาหิชาตุกับปาสยังคุณเลตีติวิลุปังเทหิเมเมตัง เมตังเวลาปเตเม สัพพัาพุตเตหิเม เมตัง เมตังกันหาโคตมะกิจาอัปปาดาเกหิเม เมตัง เมตังมีปาดาเกหิเม จัตุปันเลหิเมเมตังเมตังบาหุปเรหิเมมามังอาปาดโกหิงสีมามังหิงสีอิปานโกมามังจัตุปโดหิงสีมามังหิงสีปมุปโดสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุตตาจะเกวลา สาเบพัตรานิปัสสันตุมาจินจิปะกปะกมังอาปมโนพุทโธอาปมโนธัมโมอาปมโนสังโฆปามานาวันตาเนสินิสปานิอาทิปิสิกาสัตตาปทิหุนนานาปิกลาภูมุสิกังกัตตเมรักขะกัตตเมปริตัง ปาลิกัมมันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธานังนะโมเมสัพพุทธานังอุปันนานังเวทินังตันหังกาโลมหาเวโลเมทังกาโลมหายาโตสารนังกาโลโลกาหิโต หิปังคาโลสุจินทโลปุณัญโยชยปามโมโค มังคาโลภุริสาสโพ สุมาโนสุมโนทิโลเลวะโตวติวัตโน โสปิโตคุณสัมปันโน อานุมาตาสีสมุตโมปัตุมโมโลกปัตโชโต นาลโตวลาสาลาที ปัตุมุตตาโลสัตตังาโลสุเมโทอปฏิปุคาโลสุชาโตสัพโลกังคูปิยานาสีนาลาสโพอัตตาลาสีกัลุนิโกธรรมาลาสีตมุนุนโดสิทัตโทอัชโมโลเกติโชจามวลตังโมโลปุโชจามวลโดปุโท วิปัสสิสมุตโม สิกิสัพพาหิโตสัทธาเวชภูสุขนายโกปาปูสันโธสตังวาโหโกนาคมโนอรัญญโหตัสสะโกสิสัมปันโนโคตัโมสักยาคุงขังโงชะราธรรมโมมิ เรามีความแก่เป็นธรรมนาชาลังอนันติโต เราจะลงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาพยาธิอนันติโต เราจะลงพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณาธรรมโมหี เรามีความตายเป็นธรรมดา มาลานงอนันติโต เราจะลงพ้นจากความตายไปไม่ได้สาเปหิเมปิเยหิมานาเปหิภาโววินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆหรือว่าจะได้ปลดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสังคมหี เรามีกรรมเป็นของของตน กรรมมาทายาโทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมมาโยนิ เรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมมาพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมมาปฏิชลโน เรา มีกรรมเป็น ที่ พึ่ง อาศัยอย่างกรรมังปริสามี เราจะทำกรรมอันใดไว้ กัลยาณังวา เป็นกัลยาณมิตรบาปกรงวา เป็นบุญก็ดี เป็นบาปก็ดี ตัดชาตายาโตปวิตามิ เราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป อิทธิยาวา ยิงก็ดีบุริเสนาวา ชายก็ดีสาฤหัดเถนาวาสาฤหัสตบนีก็ดีบันพาชิเตนาวาบันพาชิก็ดีอาพินาหังปัจเวกิตาบัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทวนทวนตนอายังโคเมกายงตายของเรานี่แหลว ุทตังปะทัสลังเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโตเกสามัตกา เบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตาจาปริยันโต มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่ชุลอบบุโรนานักปการัสาสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ อัติมัสมิงกายเย มีอยู่ในกายนี้ เกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือคนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลาย นันตาคือฟันทั้งหลาย ตาโจคือหนังมังสังคือเนื้อนาฮารุคือเอ็นทั้งหลายอัติคือกระดูกทั้งหลายอัติมมนชังเยอะในกระดูก ภากังมามอัตยังหัวใจยักนางตักทิโลมะกังสังปืดปีหะกังไตยปัพะสังกอดอันตังไซใหญ่ อันตับพุนามไซ้ร้อยอุทยังอาหารใหม่ กาลิสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดี เสมหังน้ำทะเลบุโพน้ำเหลือง โลหิตังน้ำเลือดเฉโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันพ้นอาสุน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเหโรน้ำลาย สิงคานิกาน้ำมูกราสิกาน้ำไขข้อมูทางน้ำมูกเอวามายังเมกายโยกายของเรานี้อย่างนี้ อุดทางปาทัตลาง เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตาจากปริยันโต มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่ชุลอก บุโลนานาปการัสาสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลทานะปาลามีตัมปันโนหิติ โสปะคาวะทานาอุปปารามิสัมปันโนอิติปิโสปะคาวะทานาปารามัตถปารามิสัมปันโนอิติปิโสปะคาวะสีอะปารามิสัมปันโนอิติปิโสปะคาวะสีลาอุปปารามิสัมปันโนอิ ติปิโชภะคะวาสีลาปาลัมัทธปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปาลามิสัมปันโนอิติปิโชภะคะวาเนคัมมะอุปปาลามิสัมปันโนอิติปิโชภะคะวาเนคัมมะปาลัมัทธปาลามิสัมปันโนอิติปิโชภะคะวา ปารามิสัมปันโนอิติปิโสปะคัมวาปัญญาปะปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปัลลัมมัทธะปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะอุปปารามิสัมปันโนอิ ติปิโสภะคะวาวิริยะปัลลัมมะคะปัลลามิสัมปันโนติปิโสภะคะวาคันติปัลลัมมิสัมปันโนติปิโสภะคะวาคันติอุปปัลลัมมิสัมปันโนปิโสภะคะวาคันติปัลลัมมะคะปัลลามิสัมปันโน สิปิโสภะคังวาสัจจะปาลังนิสัมปันโนอิสิปิโสภะคังวาสัจจะอุปปาลังนิสัมปันโนอิ ติปิโชภาคังวาสัจจะปาลัมมาคาปามิสัมปันโนอิติปิโชภาคังวาอติฐานาปาลามิสัมปันโนอิติปิโชภาคังวาอติฐานาอุปปาลามิสัมปันโนอิ ติปิโตปะคังวาติตานาปาลมัทธะปะมิจัมปันโนติปิโตปะคังวาเมตตาปาลมิจัมปันโนติปิโตปะคังวาเมตตาอุปปาลัมิจัมปันโนติปิโตปะคังวาเมตตาปาลมัทธะปาลมิจัมปันโนติปิโตปะคังวา รามิตัมปันโนอิติปิโสภะคาวาอุเบกาอุปปารามิตัมปันโนอิติปิโสภะคาวาอุเบกาปาลัมมัตตาปารามิตัมปันโนอิ ติปิโสภากวาดัสสะปารามิสัมปันโนอิติปิโสภากวาดัสสะอุปปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาควาดัสสะปารามัทธปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาควา กาสวันทามิปันเตเจติยังตาปังสัพตาตาเนจุปริติตังพุทธาสาลีรังปทาตุง พุทิงพุทธรูปังกันทังพุทิงจตุจิตาสาเสอัมมัคขันเอตัพเปตังปาตาจิติยังตักการธรังหัมวันทามิทาตุโยหัมวันทามิทัพปะโสอิเจตังรัตนาตยังหัมวันทามิทัพปะตา อุกาสวันตามิพันเตเจทิยา